محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد Čovjek koji putuje ka svome gospodaru Tebara Kevoteala, na svome putu ima stanice i odmarališta, sa kojih se obskrbljuje. Uzima sebi neophodnu obskrbu da bi nastavio svoj put. Pa kada ga uzvišen Allah Tebara Kevoteala iskuša kakvom nedaćom, on se obskrbi sa stanice sabura i strpljivosti. صرت مبرورا ومن الذنب مغفور والله مدحت بمنزله A ako mu da kakvu blagodat, može se čovjek odvojiti ni od jedne od ovih stanica. No međutim, sve ove stanice su povezane jednom niti koja ih veže i ako ova nit nestane, nećemo koristiti te stanice. A to je nit sabura i strpljenja. هذا الذي في مولده زلزل الجو واخمد مع النار المجوس Neće čovjek, kako kaže Ibn Kajim, uspjeti ni na ovome ni na budućem svijetu, osim u sabru.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 A potom, draga moja braćo, znajte da je uzvišen Allah te barak je od tada stvorio ljude da mu robuju, a da ih on ispitiva i da ih iskušava. Stvorio je ljude na ovoj zemlji, a nju je učinio kućom iskušenja i ispita. Čovjek koji putuje ka svome gospodaru Tebara Kevotrana, na svome putu ima stanice i odmarališta sa kojih se obskrbljuje uzima sebi neophodnu obskrbu da bi nastavio svoj put pa kada ga uziše ga Allah te barak tala iskuša kakvom nedaćom on se obskrbi sa stanice sabura i strpljivosti a ako mu da kakvu blagodat onda se obskrbi na stanici zahvale ili šukura. Isto tako stanica bogobojaznosti, stanica skrušanosti. Ne može se čovjek odvojiti ni od jedne od ovih stanica. No međutim, sve ove stanice su povezane jednom niti koja ih veže i ako ova nit nestane, nećemo koristiti te stanice. A to je nit sabura i strpljenja. Neće čovjek, kako kaže Ibnul Kajim, uspjeti ni na ovome ni na budućem svijetu, osim u saburu. Nema čovjeka na zemlji, a da ne sabura. Takav se nije rodio i neće se roditi. Ljudi koji stječu Dunjaluk i dan i noć trče za Dunjalukom, da nisu saburli, ne bi ga stekli. Čovjek koji hoće da bude fađi i teški griješnik, neće ustrajati na svome griješenju osim u saburu. Tako da čovjek uvijek mora se strpiti. Taman da vlada dunjalukom, jer uvijek ima stvari koje nisu u njegovoj ruci i kojima on ne vlada. Uzvišen je Allah tabarak i otala kaže u Kur'anu وَنَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ I mi ćemo vas iskušavati malo sa strahom i malo sa glađu. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْتَمَرَاتِ i iskušavat ćemo vas uzimanjem vaših imetaka i uzimanjem vaših života i uzimanjem vaših plodova dobara koje volite obešeri sabirin a ti obraduju one koji su strpljivi poslanik sallallahu alaihi wasallam se jednoga dana začudio stanju vjernika kaže čudno je stanje vjernika sve što mu se desi to je za njega dobro Ako ga pogodi kakvo dobro, strpi se, pa mu to bude dobro. A ako ga pogodi zlo, ponovo se strpi i ponovo mu to bude dobro. I kaže, to ne pripada nikome nego vjerniku. A uzvišen Allah kaže u Kur'anu, ona im sabertu mehu ahajnom sabirin. A ako se strpite, pa je to je bolje strpljiva da se strpe. Imate ljude koji nemaju stalnih, kontinuiranih dobrih dijela. Koja ih dižu ka Allahu Azzawajal ili dižu njihov stepen kod njihovog stvoritela. No međutim, na sudnjem danu će dobiti stepene na kojima će im zavidjeti ljudi. Dobit će najveće stepene. Kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu, koga bileži imam ibn Hibban i Ebu Jala, sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže, čovjek će na sudnjem danu dobiti stepen, nikada ga ne bi zaslužio svojim djelima. Znači šta god radio, taman živio životom Nuha, ali sam, taman živio životom i blisa, nikada neće svojim dobrim djelima doći tog stepena. Ali kaže uzvišeni Allah iskušava sa onim što ne voli dok mu ne dade te stepene. Znači iskušenja bilo je gdje? Bima jakra sa onim što mrzi i što ne voli, što je mrsko njegovoj duši, time ga iskušava da bi došao do ti stepenja. I zato je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam imam Tirmizi od Enesa radijallahu anhu kaže da sudnjem danu poželjeće ljudi koji su uživali na dunjaluku da se njihovo meso kleštima odvajalo od njihovih kostiju kada vidje šta su dobili ljudi od nagrade koji su bili iskušani. Kaže Ebu Alini Dakak ljudi koji su saburli oni su postigli ponos dunjaluka i ahireta. I zadobili su Allahu u tebarak i otala bliskost. Kaže, jer je uzvišen je Allah rekao, inna Allahe ma sabirin, Allah je zaista sa strpljivima. Došao je čovjek kod imama Šafije, kako spomni Ibn Kajimu u svome dijelu al i kaže mu, a mi znamo ko je imam Šafije. Nije se nakon njega rodio čovjek kao niti će se roditi. Pa mu kaže, da li je bolje čovjeku da ga Allah da mu da čvrsto tlo i blagodati pa da sabura da, zahvaljuje ili mu je bolje da ga uzvišeni Allah iskuša pa da sabura na tome pa mu kaže imam šafija neće čovjek dobiti čvrsto tlo pod nogama znači ni u svome imanu ni dunjalučko čvrsto tlo osim nakon što bude iskušan. Kaže, uzvišeni Allah je iskušao Ibrahima i Nuha. I iskušao je Muhammeda, sallam, pa neka kaže, niko ne misli da će proći bez bola. Nikada. I to potvrđuje riječ Allaha te barake o ta'ala لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ فِي كَبَدْ I mi smo, kaže, čovjeka stvorili u mukama. Tako kaže uzvišenja Allah. Čovjeka smo stvorili u mukama, a na početku sure se zakleo uzvišenja to, pa kaže la uksimu bihadel belel. Kunem se ovom zemljom, ovim mjestom, to jeste mekom, nakon dva ajeta, treći ajet slijedi. Mi smo čovjeka stvorili u mukama. Pa sam život čovjeka je u mukama. Zašto? Kada bi život čovjeka bio u ljepoti, onda se ovaj dunjalučki život ne bi razlikao od ahireta. Pa uzvišen je Allah hoće da napravi tu razliku, da povuče nama jasnu crtu, da kaže ljudi, ovo je dunjaluk, mjesto iskušenja, ispita, a ako hoćete uživati, onda ćete uživati na drugom mjestu. Bilježi imam Ahmed od Mahmuda ibn Labida radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao kada uzvišen je Allah zavoli neke ljude iskušaju A u predaji koju obilježi imam Tirmizi i Ibn Mađe, od Enesa Ibn Malika, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kada kada uzvišen je Allah zavodi ljude, iskuša ih. Prije toga kaže, nagrada je shodna iskušenju. Što je veće iskušenje, veća je nagrada. Pa onda kaže, kada uzvišen je Allah te barak zavoli određene ljude, iskuša ih. Pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo. A ko se rasrdi, njemu pripada srđba. Kako zadovoljstvo? Ko bude zadovoljan Allahom odredbom. Može čovjek žaliti, može plakati, može mu biti teško u prsima, ali je zadovoljstvo, to je zadovoljstvo. Pa ko se rasrdi, njemu pripada srđba. Jer je braća zadovoljstvo koje mu'min nosića u svojoj duši i nakon iskušenja koja ga pogode, nešto što može samo vjernik osjeti. Ne može niko drugi. Ne može niko drugi osjetiti ljepotu u saboru kada sapuraš na nedaći koja te, koja te pogodila. A sabur je da čovjek, odnosno ovaj roba ili zadovoljstvo je da čovjek zna i da je ubjeđen. Da se prvo preda Allahoj odredbi. I nakon toga da je ubjeđen da ono što mu je uzvišen je Allah odredio, da ga nije moglo mimo ići i da je ta odredba bolja njemu nego bilo šta drugo. Jer uzvišen je Allah neće njemu nego dobro. I da je zadovoljan sa Allahovim tabarak je otela izborom i da mu je draže da mu uzvišen Allah nešto da bere nego da sam sebi odabire. Tako da zadovoljstvo čovjeka učvršćuje u teškim momentima. Pa kada mu se desi nekakva nedaća, kao da kaže mrtvim jezikom, Ovo je ono što nam je obećao Allah i poslanik. A istinu su kazali Allah i poslanik i to im nije povećalo ništa do njihovo vjerovanje i do njihovu predanost kako je došlo u ajetu u suri Al-Hazab. Bileži imam Ahmed ibn Abi Asim sa lancem da koga kaže šeha Albani da ispunjava muslimove kriterije da je Enes ibn Malik rekao kaže služio sam poslanika sallallahu alaihi sallame deset godina Pa nikada mi, kaže, nije naredio jednu stvar, da sam je učinio preko volje, nepotpuno, ili da je nikako nisam učinio, pa da me je korio. To se nikada desilo nije. A kada bi me neko ukorio od njegove porodice, kazao bi, pustite ga, da je Allah to odredio, kaže, to bi se desilo. Da je Allah to odredio, to bi se šta? To bi se desilo. Uzvišeni Allah, draga moja braća, je zapisao kader ljudi 50.000 godina prije nego što ih je stvorio. Kako je došlo u hadisu, Abdullaha ibn Amr ibn Asa, koga bilježi ima muslim. Da je uzvišeni Allah propisao kada svojih stvorenja 50.000 godina oprostite prije nego što je stvorio nebesa i zemlje. A koliko je prošlo od stvaranja nebesa i zemlje, samo uzvišeni Allah zna. I kaže se na kraju, okjane aršu valema, još dok je njegov arš bio te barake otjala na, na vodi. Pa je sve od Allahove odredbe. Kako je došlo muslimom sahihu od Ibnu Omara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao sve je od Allahove odredbe čak i tvoja agilnost i tvoj nemar, odnosno tvoja lijenost. Kada si agilan i kada si lijen, sve je to od Allahove odredba. Sve je to od Allahove tebara kada odredbe i ništa se ne dešava bez njegove odredbe. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i drugi kada uzvišen je Allah uzme čovjeku dijete pošalje svoje meleke da vide hali stanje čovjeka pa ih upita jeste li kaže uzeli dijete, drago dijete moga roba kaže jesmo jeste li kaže uzeli dio njegovog srca kaže jesmo kaže kako se poklonio moj rob. Kažu, zahvalio ti i rekao, mi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Kaže, sagradite mu kuću u džennetu i nazovite je kućom zahvale. Sagradite mu kuću u džennetu i nazovite je kućom zahvale zbog njegovog sabora. Sabor čovjeku ne donosi nego dobro. A uzvišen je Allah, braćo, kada nešto odredi, čovjek nema izbora. Allahu odredu ništa promijeniti ne može. Spominje se u knjigama istorije da je Ahmed ibn Sa'id, a on je bio otac ibn Hazma, poznatog islamskog učenjaka, da je u njegovo vrijeme bio jedan emir koji je imao jedan dan da sluša ljude i njihove pritužbe. I da im ispunjava njihove želje ako može. Pa jednoga dana došla jedna starica i kaže mu Kod tebe je, kaže, u zatvoru moj sin. Hoćeš li ga, kaže, pustiti? A kaže, ko je tvoj sin? kaže, moj sin je taj i taj, pa ga je spominula po imenu. Kaže, on je tvoj sin? Zar on kaže, još uvijek nije ubijen, još uvijek je u životu? Kaže, odmah mora biti obješen, ovoga momentu. Pa ko je podsjetio vladara ili tog emira? Koga je podsjetio na sina? Majka. Pa da je ostao u životu zatvoren, draže joj nego da bude obješen. Pa je napisao pismo čuvaru zatvora. Odmah ga objesite odma ga objesiti. na kalel fau, odma se mora objesiti. Pa je nakon izvog vremena mladić izišao i prišao majici za grlijeve. Kada je to vidio, Emir razbijestio se, razljutio se. Kaže, zar nisam naredio da se taj čovjek objesi, da se ubije? Pa kaže mu, vladar zatvora, kaže, evo, kaže, tvoga pisma koje sam pisao. Kaže, jeste, u njemu sam napisao da ga objesiš. Pa mu je donio pismo kaže, pogledaj, pa je pročitao, pa mjesto da napiše, odmah ga objesiti, napisao je, odmah ga pustiti. Dvije riječi, jušna i utlak. To su dvije riječi koje imaju početno i završni, početni i završni hart imaju isti, pa je zamijenio Allahovom odredbom da napiše odmah ga pusti, pa je rekao, subhanallah, kad uzvišen je Allah nešto odredi, da se dunjaluk iskupi, ne može tome čovjeku nikakvu štetu nanijeti. Koga Allah hoće da bude pušten, ne može biti obješen, pa ga je pustio. I čuo sam jednom od šehova današnjice da je rekao jednom kadi, kaže, ispričaj mi najčudniji događaj koji si imao za vrijeme svoga, a, jeli, dok si radio ili dok si oponašao funkciju kadi. Kaže, očekivao sam da me neko upita to pitanje i priželjkivao. Kaže, jedne prilike smo uhvatili čovjeka koji je ubica, ubio je drugog čovjeka. Svi argumenti mogući ukazuju znači da je on ubica bez imalo dvojbe, a on neće da prizna. Kaže pa smo se iskupili u sudnici da presudimo i da kažemo da je on, je li da će biti izvršen krisas ili osveta. Kaže, čitao sam presudu i mjesto kada kažem da smo odlučili, znači sud šarijetski je odlučio da bude ubijen, i da se osveta izvrši, kaže, ja sam pročitao da je čovjek čist i da će biti pušten. I kaže, kada sam završio sa a, optužnicom, kaže, vratio sam se nazad, kaže, onako tužan, znajući šta sam uradio. Ali nisam jednostavno mogao ništa promijeniti. Kaže, pa su mi došli drugi moje kolege, kad je, koje su znali da nisam primio mito da bih nekoga pustio. Znali su mene i moju, moju bogobojaznost. Pa su kazali, Allah zna u čemu je hajr. Kaže, mi moramo ovaj slučaj ispisati iz početka. I kaže, nakon 15 dana smo našli, kaže, pravu gubicu koji je priznao ubistvo koji je priznao ubistvo. Kada uzvišeni Allah te barek tala nešto odredi kad hoće robu dobro da se cijeli dunjalog iskupi, ne mogu mu nanijeti zlo, osim ako mu ga je uzvišeni Allah te je, o teala, osim ako mu ga je uzvišeni Allah te je, o teala propisao. هادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوضع من غير خوف وحنين والأحزاب تشد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوضع من غير خوف وحنين والأحزاب تشهد القائد أعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم